cuk iki. Bingung iki sampean aku. Awan-awan mangan dede ngapek gelas keliru cengkir. Hmm, kon wis. Tibane wis mencrek iki. Bojone mbopet sangang wulan sing lanang luyu rae. Dilu jabang bayi wis lahar anu. Aku ya. ngono-ngono iku salah peno dhewe awar-awar golek nang sepanjang wong munawar untune bokan Jule-jule, eh, rek. Oh, sawangane kok gak iso. Yo, tak ladeni. ya Wah, laju-laju li kok iso tambah ngono. Lek lek ana kene lho nek. Ya biasa. Na na na na na na na na na kendang bonang penerus peking gua kabeh iku dicabu bareng. Tenono ya. Dorong dorong eh. Eh eh sol eh, Wis wis wis hop lho, arek-arek lek utang duit gak dikeki ya boleh ngene. Toro pisan. Nggo dikeki 2000 lak wakasi setengah mati. Jelas Juli ku lho Lak tak posno jelas biasa terus digedungi kok lho. Ya. Ini enggak? Ya. Padha-padha Tuku tongkol cuma loro kesae mentol isine mbakku. are ngampiri kancane wong tuwa dipamiti seneng ati duwe anak sregep mempeng sekolah dadak nduk dalan menggo sapa nok tuku sing ra dasar ade ayu mlebu toko barengku yangku oleh mlaku model kaya susu mulo asine kaya-kaya ana sing dituku wong lanang dilere kok meng sameng sem adikku tertarik jatuh cinta sekonyong munggah ending sebab gowo kunci jarine ape jopo, mersi aku nek arek lanang jare dadi direksi adekku cintae tambah setengah amati turun suwe oleh omong-omongan dadak diparani bapak polisi arek lanang dicekel jare mari nyolom ayo memelo ayo kertun buri tak gak kok ya adikku dhewe tapi. Nah, nah. disco tak joketi kok rasa entuk gak ngerti doa mati enteni pegawe toko sebab tempat tidurku sik bayar separo gak ngecap jamanku kuno noman sir-sir aku sak pirang-pirang kadek kudu anak ewong sembarangan ngalor iku ngono sedan silian opo maneh bareng aku kawinan sri kawin 20000 bojoku tak jak urunan ijene opo oh? yu painten ketiban cendelo namung semanten kidungan ke njaluk dulur-dulur sing mirengno kidung aku ya gak usah kateke nyinggung perasaan iki sipate guyon. Ya, nguk salah paham Mas Moro, aku wah wis susah awak awak sing susah <laughs> anak anakku aku ngene mang sebab adikku dhewe. Saiki ya betun kulit tandur ndok omah. Sekolahno gak gelem ndake ngeledek kae. Saiki awak ireng ya kapok kon melungker iso kaya urang awak ya iki. <laughs> Siji karo aku, aku ndalang ya iki. Masih pelawak lek iso ndalang, ya lumayan. Nggih pelawak e sepi, pindalangi. Iya ndalangi sepi moco melian bayi ya. Kadang-kadang kate melok kendrunge wak kemis aku nang bliter. <laughs> Ayo ndalang belajar ta ngapa aku mubut iki wis ono lek sak wulan sitok bae gak salah sitok iku sumbangan iku duh kok beci saiki wong ngandek-ngandek mesti ngene dik niki murah-murah mon nggih kangge conto jange nggih iki wonten ngene sing rasani niku terop mohon papa jange tapi nggih nanggap pentrung lek iku kok mesti ngene kuwi ya aku oh guyon-guyon lho halo Loh. ri Wah. Dah, dah kon yo apa Lawangmu tutupan ae lah nang kono. Lho, aku mari latihan, Mang. Terus metu yo ngelipur pamikiran, Mang. latihan, latihan olahraga ta? Olah, oh, apa? Lah latihan apa? Latihan sekarat. Cek guyon ta? Lah ya apa meneng-meneng jejek kepiak biak biak biak biak gerutak gerutuk. Lah sak eling wong edan aku nang jero omahe. Oh, latihan dalan. Lho ya apa lah tanggapanmu sing kok kok bengi agak no. dadi walian bengi hmm. terus meni biasanya lah awan dhisik bengi dhisik ae yeah. bengi terus meni awan Ya <laughs> iyalah Wong kan elek wong kepengin dadi dalang. Cuma kon iki nek latihan lawangmu aja kon tutup lho. Lho dibuka supaya akeh wong nonton. Dadi iso nambah spirit. Nyambut gawe ngene. Aku nonton arek cilik iki kene gak kena ah, nonton mlebu-mlebu wayang ilang aku torok lah. Iku wayang nyilih ya takno. Dadi kon iki dalang temen. Lho yo tangga tangga kakung. Tangga paku iku. Tangga kaku. <laughs> Oke. Tangga paku kon tak cerita nono mesti roh kon engko tak critani. Tak cerita nono. Ya mau tak critani roh gak tak critani gak roh kon. Oh, iso cerita, cerita. Wis, yo mek sitok engko bengi tok iki. Eh, aku cek tas iki kepethuk kon, kok teko kulon Loh, nang Jawa Tengah kursus. Oh, aku sekolah nang Pak Anom Suroto, Pak Narto Sabdo. Oh, iku rono Pengalaman ya. Iya rono. Wis kerja tas iki kepethuk nang porong. Lho, nang Pak Woto nang Sleman. nang nang pangkat ngono oh, pandakan. <laughs> Tang panjer ta iku kursus wetanan lek ngulon iku oh, kulon. Jawa, Jawa Timur. Jawa Timuran. Terus ini nane jemuane kepethuk nang rumah sakit iki ini. simpang. simpang. Ah? Iya. Oh, iku kursus mbek wong loro iki. <laughs> Kan iku lapor dalang nang simpang iku. Dalangmu cek mahire lho. Lho, sembah. Wong susi wong mati bareng lara bareng. Rone iku berobat. Oh, berobat. Takkan melek kesehatan terganggu. Iya, terganggu. Dadi kon dalang? Oh, wetanan kulonan ngidulan ngaloran menduwur. <laughs> Wis tekan iki. Dalang kok gak karon panggonanmu sih lho. Tapi ngalor ngidur mendukur bareng. Ceritane pakem lah aku. Oh, pakem tuh pakem. Pakem. Pakem. Keluwak iki lho, keluwak. <laughs> Pakem pak nurut pakem. Duduk carangan iki. Oh. Di ono bukune, bukune. Kon munggo ngono mbliyur ndelok bukune iki. Ya apa? Wong buku nduk, nduk oma bukuku ono 200. 200 iki kabeh gak sing tak belajari blas. Ya tak delok tok. Gak kon pelajari, kon pamerno tok. Gak kober. Hmm. Saya si takon, apa sih istilah dalang? Dalang ya nyeritakno barang sing kuno. Barang hmm. biyen. duduk kadal malang lho ya termasuk udal-udal lan piwulang iya barang sing wis pendem-pendem iku diceritakno malah kita no bareng sing iya sebelum masehi <laughs> sebelum masehi terus ya apa lho takon apa kan terus apa sebabnya sih wong dalan kok mesti ngedep kelir lampu terus gedebok niku no artine iya artine re kelir iku ge jagate wayang hmm, lah iya lampu lampu lah lampu iku blencong iku minangka Nyungko sengingi ucara anu ya. Awan barang ini kadang-kadang. Gimat dangiri? Wah ini kok <laughs> bingung no dalang kok nih. Ya, ketepok ya ketepok. Ya, ketepok itu kanggo bumi ini wayang. Atau mm. pelisir kanggo oh, langit ini wayang. Termasuk keblat ya. Ketepok itu geng. Kayak mancik wayang ya. Mancik wayang. Iya. Lalu paman ini kanak ketepok ini ya apa? Ketepok kanak. Kanak. Ya damen yo kena duwul-duwul iki. Oh, damen duwul-duwul wayange dicepne kuwi. Iya, tapi kuatir. Hmm. Lah anakmu nontok diodol-odol anakmu teko mburi. Lah iya. Wacut desa kana gedebo ku desa yo apa mung. Lah upamane saiki senajan gak diodol-odol anakku ya. Ya kena ae. Zaman-zaman pembangunan. Iya. Sawake sing digawe pembangunan. Iya. Terus gak ana damen. Terus wayange dicepne apa? Tambang gegere anakmu dikurepno ya. Dincepno nduk ngono <laughs> ya. Kene iki sendalan ta gak iso lho. Buaya yo iso ri, katokno. Sih, nek panjenengan kok ndalang iku hmm. sakjane ndalang iku gawe lakon apa sih sembaling iki? Semu angel iku lakon sing durung ruh ri. Iya. Eh, lakon sing durung. <laughs> Kok niku? Lakon durung ruh berarti lakon durung dadi. Sing angel iku Bronto Yudha. Oh, Bronto Yudha. Lah gak ndelok pakeme angel ri, gak kene sak enake dhewe. Terus ana maneh sing iku, kok kuat kolo. Oh, iku kanggo anu, dalang pengruwatan iso aku. Bathara Kala. Ya kanggo ngruwat iku. Oh, Bathara Kala iku panggonane ndi? Panggonane ana kayangan. Oh. Hmm. Ngono lho. Lah apa sebabe kok mudun nang Mercapada? Sebab goleki panganane. Oh, hmm, Nadatala Mangsa. Iya, akeh panganane iki. Lah apa Tadatala Mangsane iku? Nomor 1 ya, Bathara Kala. arek sing diancat anjit no iko eh anu ah diancat anjit lah kocak lah arek situ iko lo antang ante lek gak diruat panganan bedoro kolo mm yo gentono gendini lek gak diruat panganan bedoro kolo iya terus terus wong ngatang dantangi rubu lek gak diruat panganan bedoro kolo mm. wah kiri lek cerita eh no lek rolas tahun gak mari di oh, ya iku tak ada telo ya iya upo masa iki zaman wis maju iya kano Apa iku pawon terus gawe kompor kabeh wis diruat Terus Bathara Kala mangan apa? Kabeh kok anak blas, anak blas. Gampang iki. Mangan apa? Bathara Kala mangan janggelan. Iki Bathara Kala apa mangan janggelan iki? Waduh. Kene wong kene dalang durung patek bangkit kok takoni iki mang jawab aku nggo cocok mbok enggak ri wis pokoke. Lah kesalah ae lo. Tapi lah oleh andekan-andekan mesti ini. Si aku takon lah. Iya. Ayo wayang apa sih nek penyanyi dalang lho? Sing gak tahu perang. <laughs> Iya. Wah, gak tahu perang. Woyo sang anu sang yang wenang oh gak iso jek perang nek tepake lakone diperangno mesti dewa ruci oh perang jian opo ri kon gak ro Wah, wayang sing gak tahu perang wayang opnama kon gak, tahu, tau diselentik kuda ya ola oh, apa wayang opnama wayang rusak iku ta ayo wayang apa sing jenenge mingkem oh ya sekutrem nah lah sekutrem terus apa maneh Ya iku tok. Eh. Lho, kan iku wis kene terbatas ki apa lu mikir iki. Mosok ana maneh? Ana. Apa ae sih? Gutrem. Iya, Mantala Mariem. Iya, lho, Janaka nom. Gadut kaca nom. Ronto senem. <laughs> Yu painem. Are njaluk dibekem ya tani. Wah, wis konkurs mbek kono malah rusak ae. Hmm. Wis kait eh, Ya apa duwe panjer? Panjer kurang lho, panjer kurang lho ya. Wis, wis tak lantarno nang Munawar. Menapa, Oh, cek kuatir. Lho, lek. Lho. Kan iki hmm. panjang. Eh, iki apa? Kok lek iki manjak gak iso mangan doyan iki arek. Sing manjak sapa kon ngomong. Lah saiki malik malik gagang. Eh, lek dadu. Dadu. <laughs> Malik pantat kan saiki. Blakrak. Eh, duwe sing tekan ati keluar. Ya, yes, matur kasuwun. Eh? Ya matur nuwun. Rasam kon tak perseni ngono ta. Lah rumah samu ya. Kok matur kasih iki ku panjer teko Kartolo. Oh, manjak ah. war. Manjak kon. Manjak. Iya. Sing iso manjak sapa? Lah kon iso piye iso? Sampel lah. Nek manjak gak iso nek nyithak boto. Lah gawe gedhe guling iso. Iki omonganmu malah mal. Ri kon gak kleru ngekek dhuwit wong ri. Eh bener iki ben kok sanggup jare iso manjak wetanan, kulonan, Jawa Baratan, Jawa Timuran. Iso ta? Jabane jagatan. Kan iki iso tak iso. Nukur langitan. Iso iso. Si wetanan lho ya. Jaluk wetanan lho Surabaya. Nek ngopo si wetanan? Koyo Pak Woto Sleman lho. Eh, iso. Ayo eh, mulai ya apa wayang wetanan iku? Di. Do ni no. Hmm, wetanan sik. Eh, wis melese kabar iri. Wetanan sik. Wetanan. Iso. Iso sampe ngaco ulonan ya iso. Sampe aku lho. Temenan. Ya apa wetanan iku mulai? deno neno ono neno nong terus ditanya lu kan kan iki goblokmu wis teko mulai umur seminggu kae ngene lho to to to lo lo le le iya iya lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo kon kungkung nduk blumbang kon arep. Lha apa? Lah apa katane anak tete lule rek. Wah, wis ngene wae tak ayat 10 rungok-rungokno ya. Jenok tok tok tok jenenge nani no nano ni no nano ni no nano nani neng net net net no ni net no nano ni no ni ne Oleh katup tete lole pisan ya. Perang perang perang. Perang perang. iya.

tete oroi talu lalu lalu tete loli lalu lalu separi kon durung tau mangan tungkai sepatu engko dhek gak iso ngelokno kancane kon niku tete toli kan kon lho ngene engko jejerane nggih lek gak gondok sumo ya ya Wis turun nek gak ya Surabaya ngono utawa gedok, ya. Iya iya. Mulai gedhok kanu ya wis jarane ae kon mburono ya. Kone gedhok pang. Wis rusak barang iki mesti sancek rusak. Wah, dakno. Lah gampang ya. Engko kotak gawakno. Siapa? Kotak kotak wayang kon. Kabula kajate. Kuwi iki. Heeh. Dikon gawa kotak. Iya. Enak wong loro nak pilih. mati lho salah kon lho wong padon ku iki padon manjak kon gawa kotak sing bayar lah aku tarek lho mos ya Gawon. Gelem ta, Kak? Peneri. Moh. Gelem ta, Kak? Moh. Kabeh kak gelem. Moh. Wis tak goni dhewe rek. Waduh ya oprek oleh banyak luru kok mokong kabeh ngene Paling-paling mbek sandingan gamas iki kok. Seketoro. Eh iki jelas e. Ning eh, gawa taplek meja ya. Engko mesti lek gak nggo klopo ya beras. <laughs> aku aku oh. lah kuatir munawat apa menara itu lah iya kata mah jangan nggak bawa bantal ini kena apa <laughs> coba ngumpul barek layan sange Iku ngono utuh. <laughs> Wah, arek iki. Eh, gua bagian jupukno wayang bareng ya. Tulungen ya. Oh, gua wong aku butuh Arjuna jupukno. Ah, butuh Anoman. Ya. Butuh Pecok. Eh. Lha kok butuh pecok? Lho, Cuma cok dirijimu iku. Ora sekso. Ah, ya. Tak cukup sampai kacu lho ya. Golek ah. kurang gendere ya gendero. Lah hmm. iso sih, ya. Mau nawar lek kan upama kempule pedot ngono ya, menawar gekno tak dadane tampari wis. Ya cok nabu ya. Tampari kempul ae ya. Yo gak ya digantung menawar lho digantung. Ya. Ya. Ditenono ana wong melintir ya aku. <laughs> Oh, lah kon banyak tapi iso ya, Ya. Iso Temen iso ya. kabeh sarwa belajar. Lah ngono engko arek-arek jan bareng dhisik ya. Aku tak ngampiri kota, ya. Tapi ndarane apa lah eh? ndarane? Iya, gampang kok. Wis kota? wis kota? Wis wedhus iku. <laughs> Mawur ae. Wis kon masal iki. Wis ngene mlaku dhewe tak piro engko tak ganteni ya. Ya. Ya mari kon mlaku dhewe-dhewe teko terep terus beber kroso terus <laughs> kok. Lho, pokoke lali ijel lah. Oh, Wis tak butuh dhisin Pokoke kalkulasi nen tek pira. kalkulasi Ya. Iya iya. Utawa engko ngene arek tebasane mari wis. Kono kale adang kok adang dhewe ya engko kompor bareng. Wis ta. Kon iki dalang tak budal kemang. Oleh diagak engko Dioko rugi utawa bathi lek eh, bathi ya adang dhewe lek rugi ya diserang ndek kae ngono. Nek agak e bathi ya diterusno, tanggapan lek rugi ya ayo balik dalan <laughs> eh, iki. Iki co sepurane tarop cilik ya wis sing mburi ae tambah tak tak cilikno maneh ya. Agak ndek. Wis lek ngono budal dhisik arek-arek jan aku tak ya buka tak ya. Ya ya. Heeh. Ayo. Ayo. Ayo. kabeh ta? Sandingan ta? Iya sembarang sembareng panane awak dhewe jangin digawe. Wis tak popokno kabeh. Temen? Ya wis. Komplit kabeh. Ana sing kurang. Apa-apakane wis? Wis. Hmm. Lah hmm. sampean gawe undangan wingi pira? Nah, undangan ya pira? Undangan cukup sak kanca dhewe gak akeh awak dhewe. Pira? Sak juta. Wah. Angka <laughs> niki wong undangan kate sak pira maneh. Kalimantan kono le undangi. Ngawur ae. Saiki ngene, awak dhewe kare nunggu putusi tekone dalang kae. Dalang sapa sih? Alah iku Kartolo. Wis seru sampean. Ya wis wis paham lagi kok apa kowe sini tak gawa iki. Monggo. Iki ta. Kula. Duh, sampean. Sampean sinten? Dalange. Oh, sampean oh, dalang. Iki ta dalang Kartolo iki. pun supe kali kula. Lho wong rumene nggih, nak supene nggih mboten supe, Dik. Nggih. Rumene nak kelom waktu mrika niku alit niku tiange ganteng ngoten. Hmm, nggih, anggo kok bisa. Sampeyan tepake ngriku niku tanggal 6. Oh, ngoten ta. Oh, iso malah male, Cak. Iya. Nah, niki tanggal 2, nggih delokane male tuwek nggih. Oh, nggih nggih. Nah, iso tanggal niki? Niki kula sindene kula. Eh, gak keliru ta? Hah? Eh? Sinden kok ngene sih? <laughs> Sinden niku. Nyuwun sewu mawon nggih, Dik Artolo. Sinden iku umum nak istri sih sinden iku. Oh, eh, uh, nggih. Napa? Napa kok jaler? Lho, sing sing penting kak nggih suarane. Oh, suarane. Eh, suara sampean. Lho, ini dicoba. Dicoba cobi ningali suwantene. Eh, Sampeyan cobi. Ler, ler. Dek, kok eh, iso tak cek contoh. Kok eling wong ngantuk sih? Ah, warang pengger kali. Mboten nyacat, Dik, swara sampean. Pun, pun, pun. Pengger. Diwalak-walik ya. Diwalak ditombok wis gak buka. <laughs> Ate sampean niki leres nggih? Nggih. Sing penting nek empun wayange tangkep papakane, papakane. Papakane sidene dhewe enak. Oh, enak Napa bapakane bapak bapakane biasa niku lho hansip hansip itu ah, kok hansip niku lho jajan pasar tumpeng siji kali petik male tekus lho kok tekus lintu ya sapari rek ya apa napa bapakane jajan pasar nggih tumpeng panggang ayam petik putih teh terobos. <laughs> Sampeyan iki kan apa sih, ya? Lintunge Bapak kan niku nggih. Napa niku sampeyan tahu? Jajan pasar. tumpeng, petik, putih, pelus. Lho, sampeyan iku keliru pisan, Lah iya, apa sih, Dik? pasar, hmm, tumpeng, panggang ayam, petik, putih, molo. dinah. Wah. Sampai pling-pling aku. Sampai tiba. Nggih, Pun. Wis sampe depan mah, Dik. Pun. wis. Pun siap-siap. Mpun. Nggih. Mangan sik dhuwit sewu lho, nggih. Nggih. Kula mangan pun kalih dirasan rasani. Nggih, pun ada suka-sukan. Lho, nggih. Kurang iki. Sembarang ini wis cuma enak enak sih. Cukup kari wayangan. tolong Pak. Lho, lho, lho. Iya, sapa maneh? Tolong, tolong, tolong. Ki lha apa iki? Kotak-kotak iki, tolong. Tolong. Ah, Sampe nyemalah napa sampe niki? Lah iki lho, Dok. Dok, napa iki? Iku lho kotake. Eh. Niki lho, mbon, mbon. Napa? Kotak abot. Napa, Dek? Lho. Bayarane, bayarane. Iki lha sing ngusungi Oh, sing ngusungi kotak, niki kotak wayang nggih. Sama ini mau tahu semaput nih. Bayarannya pinten. Wah, sama ini ngawur lek, damel sewek ngeten nih gini. Terus udengan, betul keris. Napa dalang lho. Lho lak dalange Kartolo ta? Sampe lali ta? Ana apa sing Kartolo pendugi kok? Lho, enten dalang mriki ta kok? Apa? Kali sasi. Kali malah kali sinden. Sopo iki? Tiange dhuwur, dhuwur. Nggih. Ireng. Ireng. Sing situ sindene wedok apa lanang? Lanang. Dangler. Bogang. Eh, bogang. Lanang bogang. Hmm, golongane arek iku. <laughs> Sani, sani tempundi? Nah niko kok niko do papakane niko? Panggang ayam dipapak kali arek. Nggih, pun. Aduh, gak uman temen rek aku. Napa sih? Sik sik kayak mriki sik. Hmm. Lho. Ya sik sampean mriki. Masane golongane blorong iki. Wecoh, hecoh. Enak ari. Enak war. Wepat. Bojomu mang gak adang ya? Iwak petruk. Oh, Wah, petruk gareng. Petik. Ah, iya temenan. Bojomu gak adang ta? iku no bagane dalange kok tenggak lho karepmu dhewe. Lah aku mangan apa aku, Nggo? Wah, wis tak kano taplak teko omah rek adakno. Bener niki yang apa sih? Kenapa sih niki ngoten? Kula dalange. Niki safari nemu nawar panjake. Lah niku aku sampean sih kalau ten sing aku niki sinten? Wah, sampean ngoten lho, Dek. Niki dalange Kartolo kula panjake. Eh, oh, adakno kula sinten? Niki sinten? Hmm, pitik ya, Bori? Halo, Dek. Entek wis. Entek. Tapi gak ono iku ya Tapi tak ngangani. Segone ya aku. Lah kari sak lepek. Gone sak lepek? Iya. iwake eh, sing dintek. Niki ana apa iwak niki? Ngene ya. Ya Sampeyan nang warung, tukokno iwak rujak rujak tetep pokoke ana wis. Eh, rujak mari. Nggih, isih ta, Pak? Sampeyan tumon dalang iwak rujak iki. Sing akeh sing akeh jambu mentene cek watuk cek urung dalang. Wis ngene mari, Cak. Ya apa? Nang ngono petik wis gak ana rujak gak gelem. Hmm. Wis hmm. dolanane anake kemari pitik-pitik. Oh iya, nggih. Nggih. Dek, enten pitik-pitikan. Niku ah? Nggih. Kapan sampean njok-njokan? <laughs> Oh, blakra pun wis gak mangan mutung. Loh, eh, pori mutung ta. Par panjange kumpul dadi siji ambek arek bon-bonan niku, ya. <laughs> Niku arek jupukan kabeh iki, ya. Dimulai ta. Ya, ya. Wedete lole ngono kok niku. Wah, kenapa niki, kula niki. Niki jam 4 kok wayangan yo napa iki? Enten lho, Dik, nggih, kula sak temen ujar. dados titik kata niku sampean ujari nadar kula niki dinten niki. kerangan sak gebyakan kerangan rong oh. gebyakan kerangan tulung gebyakan awan niki ya ah? nggih bengi dilengkapi nggih mungkin bengi sampean lengkapi sanane ya wis aja nek nyindir lho engko tambah ngerusak gending niki niki nek ujar ah. oh nggih kuwatir lho sing wedok nek roh suaraku sak kal kademen ngak niki ngono gerdu oh <laughs> Ah, sampun sampean dalang kene Pokoke sandingane kudu wonten pitike. Nggih, pun. Pun gede-gede, nggih ndase mawon sak gegem nggih. Lho, ndase sak gegem niku awake sak pira? Wis sembuh kono sing penting lak ngira-ngirakno wong wedok nomah ta. Eh, cilik pokoke bangkok. Wetanan iki, wetanan. wayange kari. Lho, sampeyan iki lho, apa sampeyan iki? Sampeyan iki dalang ta? Dadi dalang sampeyan iki. Sampeyan pun ngoten lho nggih, kula njegaeni iki bondo lho nggih. Nah, lah isuk wau kula PP nggih, bareng udan sing mlebetaken anak kula niki sanes kotak wayang. Lah kotak napa? Kotak tukang niki. Ya no, apa sedher ta lho sampeyan eh? Iya. Oh, udan lan cete dadi cecek iki. Wah, sampeyan iki mboten trima lho, Dik. Pokoke kula ngedi sakniki pokoke main, wonten wayang, pokoke wayangan. Nggih. Lek njen bengi kula lengkapi. Ngoten ta? Kula ganti wayang wong. Lho. ganti wayang wong mawon. Oh, nggih nggih, pun, Terserah dadi sampean lho, Mbun. ri, dadi wayang, Dik? Eh, dadi wayang. Aku dadi wayang. Heeh. Kok ya molo? Oh. Apa? Oh? Lho, wayang iku lak gepeng-gepeng ta. Nah, kon kok diselepno lak iso gepeng arek. Eh, prasamu kon delaki koyo pari PB5 lho. Oh, kon tak dadekno Arjuna. Oh, Arjuna. Ganteng wis golek bekas anane jero. iya. <laughs> Ya, sampe enggak ada anu, gedang-gedang entah. Nggih, mpun nenten. Kayak ngono kelete dinget. Kanjen apa? Lho, kayak goro le. Wah, ngare. Wah. Kono tak dadekne dupa. Ya, dupa ya. Oh, sing mlebu alas lho. Buta. Oh, buta ya. Nggih, buta niku lho. Kok rungokno ceritane macak sing kaya buta sebab penonton kadung akeh sing sing iso mantes Aku sadar juru ini macak buta. Temenan. Iki lho kadang untuan niku lho. Nen. Untuan-untuan. Untune garu ana. Rambut ngenten rambut oh. rambutan. Pun sakniki kulonan lah sakniki lakone napa? Ah, ha ngeten mawon. Nggih. Kula sakniki nedhi lakon nggih mergo niku ujar. Nggih. Pun Pak Sakerah mawon. Hmm. <laughs> Wong mikir. Coba Sakerah aja. Sing apa sing rame sing hmm. model saiki lho. Ya sampeyan wis njaluk cerita wis apa? Iya, masa kini beranak dalam kubur. Ah. pun cocok, Pun. Nggih, Pun niku mawon, Dek, Pun. Tau nang sumber porong kabeh. <laughs> Mosok wong gak ro seni ya ngene iki lho. niku lakone ludruk sing pundi sing beranak dalam kubur nah sing tak sakira wae niku padha mawon oh. lho li anu napa napa ilang layang kali maksud tuh Oh, ilang kelangan. Wah, kelangan dhe. Wah, mboten ana napa niku lho. Wah, mboten mboten enten ngoten pokoke sing penting lak rame. Oh, ngoten nggih, pun. Sampai bingung karo wayang kari aku. Kula nan. Sang soyo dalu ara rasa kang lintang kumedhap titi sunyo wancinyo tengah wengi kumerang kandaning bos pito oh karyana ning putian niro oh, oh, Sang pecah warang berenang plir suarane matu toto anungsong sarine kamba blangkemen wah menika wawarnane pipari agung ing negari ngamarta sinten to ingkang jumenenata Bambang Wijakangka Darma Kesumaya Kunto dewo. Dasar atugung binathara berbudi bawleksana pambeke para Saking sapare sang nata cacak negaran dijaluk ora diwenake. Yen perlu nyawani, diulungake sebab sang nata kedunungan getih putih titisane Ratu Rogastina Subalinata. Waduh enak ya. Dik, oh, enak. Nggih, cocok, Dik. Cocok nggih. Nggih, pun leres ditakoni wonten kliru nggih Nggih, nggih, mboten. nalika semanten krawon dalang pun suwe dik lho kowe sintas mawon tapi nggih oh. lumayan timbang liyane nalika semanten nang sekolahen pun jamil pun dalang nggih belajar nggih nggih kursus nggih kadang-kadang delok ning pasale nalika ngeten iki No? Kaya ngeten iki yen apa carane? Oh, nggih kudu tumbas bukune, oh, mboten oh, ngawur. Kok tak pedhel temen tak kata apa. Nggih, pun pun sampean terusaken pun. Kau bingung ini. Nalika semanten krawon Alendra Ndorowati Bathara Kresna. saperlu ngrembak bab ilangi layang Kalimasada ingkang dipun utus ngelati lho sampe utus terang. <laughs> Yang sampeyan ana apa mboten kok sampean sapa karepe dhewe. Ana apa sampean nyenggoli bokong kula niki? Wah. Engkang dipun utus ngelati panengane Pandhawa Arjuna Permadiya Janaka. Engkang medal saking pasewakan Raden Tananjaya Kairing Kilurah Badranaya. Oh. dawe koko prabu kan ini dikon golek layang kali masih ada sini lah mau kakon tede lu kadung bingung ada no terus iya abet pancen pirang-pirang dino iki aku sedih pamikir aku ngelembrain ri omong amuri sebab aku ngembun dawe Darmo kandul. Lho, kok darmo kandul? Darmo kesumo. Dharma, Dharma Kusuma. Dharma Kusuma. Pirang-pirang dina iki negaraku kelangan buku. Siti. Oh, kelangan jimat kalimo sodo. Kelangan jimat kalimo sodo. Iki aku rono pembantu sawijining yaiku saka sanak kadangku aku coba nyaluk bantuan Kakang Semar. Sopo Semar iki? Waduh wayang e jumpa ono Semar. Golekno, golekno ku lho sapa sing Bapak, Kula nyambut sampean dilu mangi. Nyambut. Lah apa, Dik? Damel njangkep ini lho, kan bayarane sampean sudah titik. Kok sampean niku wong kula ning mbon saged Tetes oh, wayang gak takno. Mboten kacu. Tetes napa kula niki? Semar. Cemar. Dilu mawon. Dilu ah. Tapi nggih manten nggih pun nggih. Takon Kakang Semar. Tak jaluk keringet sak tetes. <laughs> Bregeget ugek-ugek rong dulitan. <laughs> Sak duliso. Ojo wedi kanyelan dina iki kon tak jak benakno gendut. Awur e. Ndara tak jak goleki Jimat Kalimasada. Ndara Ro. Iya. Loro, menapa Kakang Semar? Enten perlu napa, ndoro Ayo tutno aku sak pundi, Ndara? Yai Roro sembotro Sopo Sembadrane iki? Kok cakoni ngamuk arek. Ah, Golekne wong liya-liya kok lho, lho. Harus kasih. Anu, Dik, bojo sampean kelas iki dulu. Lho, napa sih Dik sampean iki, Dik? Sampean Sembadra dulu, Mas. Ngamuk kata-kata sampean pulau mawon pun. Sik mboten kacu dulu, Mas. Dulu ah. Jangan pun. Sembadra. Nek kan dadakno Sembadra. Apa alus ta niki? Nggih, Yayi, Yayi Roro Sembadra. Wonten menapa Kakang Mas? Wong ayu denok debleng. Aduh, Cek Ayune empine Cek Alus. Kakang Semar, sabar Kakang Semar. Den. Kula mboten larang Den, rakyat kula sampeyan damel bojo. Ya iya, coba aku pangkundil wae. Hop, hop, pun, pun, pun, Dek, pun, pun mboten ada sembot. Niki mboten bojo kula niki. Kakang semar. Mboten, mboten, mboten kakek kangen, pun. Ya apa sih? Ri, urung tanggapan si do tawuran yo ri. Ayo, pun, pun, sik kon gak ada mata aji, sing gak Aku kepengin semar. Sekarang semar kok. Kita semar Semar. Dakep ya, dakep, dakep. Bumi gonjang kanjeng langit kelam-kelam. Berkincang yang haris. Pisang mawet gandrum. Satu yuk katuru. Yuk mayik katon baliur. Eh. Wau tolampai pun sang risang danan joyo soyo manengah. Soyo manengah. melebet sak wadyane wono dasar lanangi jagat mustikane alam kang kedunungan lengo jaing katon para jembri prayangan ilulu banaspati gendro dadak nengkleng-kleng balung tandak lan waru doyong guyu <laughs> sirek padha sumingkir lan padha lalo, eh kanca padha sumingkira iki ana gandha arum sumrepet wangi nyata nek iki gandane lengo jaing katon ratondone ana satriya tedak rembesi madu andana ware, ayo Ojo cacak kesenggol manungsane najan ngidak yang ayang bakal lebur tanpa dadi sumingkir so sumingkir kocap kacarito wonten salah satu gali raksasa mambet gandane lengo jen katon gro-gro saking bingai godhong mengkur den lumaken godhong lumah den ngurupaken saking girange watu sak gerdu diuncalaken dateng antariksa katampanan mustaka ajur dadi sawala-walang tingkai sang raksasa lir kadya jangkrik iki lali oh. iki lak padha karo <laughs> ya takono gak lha iki dadi menawrung buta gak kenal teko koyo wong mabuk ngono oh, takono gak kenal oh, eh tejo tejo suraksana ngono lho iya dek dek ini apa dek butone iki butone panjenengan nggih ngoten eh ngoten ta butone melok melok ta ngoten iki wedi mboten mung butone menten ken korea oh nggih takon tejo tejo suraksana Ambu dalmo manusa kowe sapa kang dadi aranmu wong baku? Buta buta kala Lah, wis ngelingi to banjir mari rek. buto buta galak buto buta tetanya atau buta begal ngono lho aku ngomong buto-buto buta ditabuhi <laughs> panjae kabeh yo melok gak kenah tano Buto, buto, aku melok oh, takon oh nopo bener kon buta alasan opo buto kampungan nggih yen ora hidup marang jeneng sira hmm. aku raksakso. Sing njogo alas kene. Sing njogo Apa kon kepingin? Ayo tak jak nontok tenang terminal. <laughs> Eh, Kono aja kladuk kumulancang ngomong-ngomong kok sosok. Oh, nek kon njogo alas kene piro regane pring petung situ. Tetake <laughs> bakul usuk Tarjuna kon niku. Jadi, dalem menungso. Dalem tawur geger. Wektu dina iki. Hmm. Ayo, ayo. aku gelem bali lens katon siraku gemblondong ayo kon tanda saya petake buntul sumur tadi banyu sing ada di desa leno ilang dompetmu hey, eh, dhisik. Wah, cedera, pun piring-piring pecah danten iki. Wong aku diculuk munawur. Ya napa, Dek? Artolo sampe niki. Aduh, buta gendeng temen. Lha lha apa sing digawe dijejeki? Ya napa sampe niku? Sampe diapaken? Walado, bolong-bolong akan disuwaduki. Lah bojo sampean mau pundi? Eh, niku nututi. Ah, gelem kan kula Yo, ya napa? Lah wong dalane ya dijejeki ya dakno. Lho yo apa? Lho war-war. Wadah dah, butone mang gak iku lho. Lho apa sih? Ngamuk sama meripate ketok apa-apa iku mang apa kanjingan angkara murka lha lha yen wis ketok apa-apa ketok warung to <laughs> kacau kacau mulane ta mestine buta karo arjuna iku butane kalah arjuna sing menang kok tambah nemeni aku keculuk dhisik <laughs> arek iku diuntune wong untune kaya ngoten iku <laughs> Wah, wis kon ngeten Pak sepurane mawon. Niki kanggo syarat oh, nggih. Nggih, nggih. Mungkin bengi mawon kula tak wayangan sing sing napa sing rame. Nggih, nggih pun beten napa niki kangge ujar kula ngelcanani oh, ujar nggih. Menawi dadi buta bener kuru. kuat ngangkat are wong ngangkat tutang dhuwit 10.000. Wah, ngamuk raduk njen kon. Wis ngene mari, Cak. Apa sih? ngidung ae, Pak. Ngidung. Wadane. Dipares ah, iki? Ya malah kleresan, Dek, sampeyan niki. Lha mamulang melok kono gedhen lho. Dikengken rakyat pula ngidung. Ngidung ah. Hmm, ya apa? Dadi Tapi tolo iki jalan dalang tibar rasane. Hmm. Tau. Kan apa? Ketiban gendeng papat. <laughs> Wis ah, njaluk ngono. Ah. Pun ngoten nanpun Ayo, Ayo.